zabavili ovim svijetom, u vremenu kada se mnogi ne odazivaju na propise ove vjere da bi radili po onome što im je naređeno, klonili se zabranjenog u vremenu kada mnogi ne gledaju na halal i na haram već su ovaj svijet postavili sebi za cilj potrebno je zbog ovih i mnogih drugih razloga da progovorimo o jednoj temi o događaju koji sve nas očekuje a to je kabur a to je smrt i ono što dolazi poslije njih kaže uzvišeni tabaraka wa ta'ala u ajetu suri Ibrahim u 27.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 To jeste Allah tabaraka wa ta'ala po svome znanju, mudrosti i svojom snagom čini ono što hoće, a ne sumnjivo da je to ono što je sušta istina i pravda. El Bara ibn Azib, poznati ashab radijallahu anhu, kaže ovaj ajet je objavljen u pogledu kavurskog azaba. To jeste, onoga u čemu će ljudi biti u svojim kaborima, u svojim grobovima. Od Ebu Hureyre, radijallahu anhu, prinosi se od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, da je rekao, ete drune fi men unzilet hadihil aje, znate li u pogledu koga je objavljen ovaj ajet? I proučio je, fe inne lehu ma'išeten dankat taj će imati težak život, to jeste tijesan život na ovom svijetu. Ete drune men med danku. Znate li to šta je ta teskoba? A ashabi odgovoriše Allah i njegov poslanik, taj bolje znaju, a on reče Azabul kafiri fi qabrihi. To je azab i kazna koju će imati keafir nevjernik u svome grobu والذي نفسي بيده tako mi onoga u čijoj ruci je moj život la yusallatu alayhi tis'atun wa tis'una tinnina na njega će se usresrediti 99 tinina etedrune met znate li šta su to tinini tis'un wa tis'una hayyatan to je 99 zmija li kulli hayyatin sab'atu ru'us svaka od njih ima sedam glava ينفخون جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة njegovo tijelo će napuhivati, lizati ga i ugrizati do sudnjega dana. Ovaj hadis prenosi spominje Ibn Đerir et Taberi u svome tefsiru kao i imam et Tirmizi sa Hasan Senedom. A u drugom rivajetu od Ebu Sa'ida el-Hudri radijallahu anhu od Allahovog poslanika alaih sata salam se dodaje kada bi ta zmija E, puhnula na zemlji, ne bi na tome mjestu više ništa izraslo. I zbog toga je Osman radijallahu anhu jedan od najpoznatijih ashaba i onih koji su se isticali po svojoj bogobojaznosti, kada bi mu se spomenuo džennet i džehennem ne bi zaplakao. Ali kada bi mu se spomenuo kabur, plakao bi da bi mu se njegova brada natopila suzama. Pa mu bi rečeno, šta ti je? Prisjetiš se dženneta i džehennema, pa ne plaćiš. A prisjetiš se kabura, pa plaćiš. A on odgovori, kabur, to je prvo mjesto prema ahiretu. Prvo mjesto u kome čovjek boravi na svome putu do ahireta. Pa ako se u njemu spasi, ono što dolazi iza njega bit će lakše. A ako se u njemu ne spasi, ono što dolazi nakon njega bit će teže. Ukazujući na ovu činjenicu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam kaže u svome hadisu, لولا أن تدافنوا لدعوت الله تعالى أن يسمعكم عذاب القبر kada se ne biste ukopavali zamolio bih Allaha u dovi da čujete da vam dadne da čujete kaburski azab tako je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem ta'awuz činio to jeste tražio utočišta kod Allaha tebareke ve taala od kaburskog azaba da li se čovjek kada živi u, na ovom svijetu da li se prisjeti kabura i njegove tiskobe da li se sjeti kabura i njegovih tmina da li se sjeti kabura i pitanja koja će mu meleki uputiti pitanja unkera i nekira od Resulullah sallallahu alaihi ve sellem se prenosi da je rekao innal qabra evvalu menazil al-akhirah kabur to je prva stanica čovjekova do ahireta fa in neđa minhu fa ma ba'dahu ejsaru minhu ako se od njega spasi ono što dolazi iza njega je lakše wa in lam yanju minhu fa ma ba'dahu ashad minhu a ako se ne spasi od njega ono što dolazi poslije njega je žešće i teži. I zato je rekao Resulullah sallallahu alaihi wasallam hadisu koga bilježi imam Tirmizi i Ibni Mađe, a koji je u sahihu Ibni Mađe, spominje se da je rekao Ma ra'eitu manzaran qattu illa wal qabru afza'u minhu. Nisam ni jedan nikada prizor vidio, a da nije kabur žešći ili gori od toga prizora. Dakle, ukazujući nam na, e, na to veliko iskušenje kroz koje ljudi prolaze u svojim, u svojim kaburima, a što nesumnjivo mnogi su u gafletu pogledu toga. Kaže nam Omer ibn Abdul Aziz, rahimahullah, onaj koga islamska ulema ubraja u petog među hulefa i rašidinima, iako je, iako je poslije Kolefa Rašidina, one četvorice, živio. Zbog njegove pravednosti i što se od njega znalo da noći provodi u ibadetu, a dane pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala, rekao je da li razmišljaš o grobu i njenom stanovniku, njegovom stanovniku. Da vidiš, da ti je da vidiš mejita ili onoga koji je umro tri noći nakon što je ukopan u svoj kabor ti bi se prepao od njega nakon što si provodio dane i noći zajedno sa njim vidio bi kuću ili stanište, stjecište u kome borave crvi miris se promijenio čefini su isto tako se promijenili nakon što je taj čovjek lijepo izgledao nakon što je mirisao i oblačio čista i najbolja odjela. Ali je radijallahu anhu jednom prilikom prošavši pored kaburova rekao o stanovnici napuštenih kuća, to jeste oni koje su ljudi napustili. O stanovnici tamnih kaburova, o stanovnici zemlje, vi koji ste osamljeni, vi ste nas pretekli, a mi smo za vama na redu. Što se tiče kuća vaših na Dunjaluku, one su od drugih nastanjene. Što se tiče vaših žena, one su se poudale. Što se tiče vaših imetaka, oni su podijeljeni. To je to je vijest naša vama a kakva je vaša vijest za nas zatim se okrenuo dakle šta vi imate nama kazat ovo je u čemu smo mi u pogledu vas i vaših imetaka i žena i kuća a šta vi nama imate kazat u pogledu vas okrenu se prema svome društvu i reče kada bi nekome od njih se dozvolilo da govori, obavijestili, obavijestili bi vas da je najbolja obskrba takvalo To jeste bogobojaznost. Dakle, da čovjek radi kako Allah tabaraka wa ta'ala naređuje i propisuje. Spominje se od Ibn Abi Dunije sa njegovim senedom da je žena Hišama Dostovaija kad rekla kada bi Hišam ugasio svjetiljku velika briga bi ga zadesila i tuga pa sam rekla kada se ugasi svjetiljka zašto se to zadešava A on reče, ja se tada prisjetim kabura i njegove tmine. Prenosi Halid ibn Haddaš i kaže, sjedio sam kod Ešjema el Belhija, a bio je slijep čovjek. Govorio nam je, kazivao nam je o kaboru i njegovoj tmini, o grobu i njegovoj tjeskobi. Zatim bi u nesvijest pao, pa kada bi došao u sebi, ponovo bi, ponovo bi o tome kazivao i ponovo bi mu se to isto dešavalo. El Ameš nam spominje, poznati Tabin, i kaže, kada bismo išli na dženaze, ne bismo znali kome da izrazimo taziju. Tazija to je da dovu učinite onome koji je ostao od rodbine toga umrlog, da mu dovu učinite da mu Allah poveća njegovu nagradu. Dakle, ne kaže se, izražavam ti saučešće, to nije islamsko, nego se kaže, to mi, avvam Allahu to se zove ta'zija. Ta naši stari to znaju koji su zapamtili od svojih starih a znači azzam Allahu ajraka neka Allah uveća tvoju nagradu wa rahim Allahu mayyitaka i neka Allah se smiluje tvome to tvome umrlome pa kaže al amash kada bismo prisustvovali dženazi ne bismo znali kome da izrazimo taziju ta zbog tuge koja se vidjela na, na svima. Dakle, tužan bi bio i onaj koji je prati, a nije joj ništa u rodu, isto kao, bi, kao što bi bio tužan i onaj kome je neko umro. Dakle, imalo je to velikog uticaja na njih i nisu držali do dženaze kao jedne formalnosti na Dunjaluku koja dođe i prođe i iz koje se pouka ne uzima. Kazuje se od Haruna Rašida da je uzeo svoje kefine u ruku kada mu je došla smrt gledajući u njih rekao je ma azna anni malije helaka anni sultanije gledajući u te svoje kefine proučio je dva ajeta iz sure El Haqqa to je 28. 29. ajet podsjećajući se na njihova značenja, a to je ma agna anni malije, šta mi koristi moj imetak, heleke anni sultanije, propala je moja vlast. Dakle, otišla je moja vlast, više ništa mi to ne koristi. A kada je Muno došla smrt, naredio je da, da, da bude postavljen, da se snese sa kreveta na pijesak da bude to postavljen pa je tada govorio o ti čija vlast ne prestaje smiluj se onome čija vlast je nestala dakle imao vlast i prestala mu pa moli Allah tabaraka wa ta'ala čija vlast ne prestaje da mu se, da mu se smiluje da li ljudi prisjećaju se da li se ljudi prisjećaju ovih stanja da li pouku iz ovih tegoba uzimaju i svako bi trebao da se zamisli kako je, kako je stanje u kaburu onoga koji je ostavljao namaz kako je stanje onoga koji je radio sa kamatama kako je stanje u kaburu onoga ko nije držao do Allahovih tebareke ve ta'ala propisa. Kako je stanje onoga u kaburu koji je slušao muziku, uživao i provodio se na ovom svijetu? Kako je stanje onih žena koje su nepokrivene, koje su namirisane i izazovno išle među ljudima? Kako je stanje onih koji su i koje su Allahu tebareke ve taala prkosili i prkosile koji su mu bili nepokorni oni ih koji su išli za modom koji su gledali ljudima da ugode na račun Allaha tebareke ve taala i njegovih propisa prenosi nam Elbera ibn Azib radijallahu anhu خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار izašli smo sa Resulullahom sallallahu alaihi ve sellem da ispratimo dženazu jednog od ashaba koji je bio od Ensarija. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد pa smo došli do kabura, a još nije, još nije zatrpan. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله فأسيو رسول الله عليه الصلاة والسلام أميو كونيغا كأنما على رؤوسنا الطير kao da su nam ptice na našim glavama. Dakle, tako smo pomno i pozorno pratili ono što se dešava i šta će tom prilikom reći Resulullah sallallahu alaihi wasallam. فرفع رأسه فقال pa diže ruku, pa diže svoju glavu Resulullah sallallahu alaihi wa sallam i reče Istaizu billahi min azabil qabr Zatražite utočište kod Allaha od kaburskog azaba Salafe marrat To je rekao tri puta Thumme kale Zatim reče, ja ću ovaj hadis citirati u prijevodu da bismo skratili inša Allah eh, ovo izlaganje. Kada rob mu'min približi se završetku života na ovome svijetu kada se približi ahiretu silazi mu silaze mu sa neba meleki koji su bijelih lica kao da su im na licima kao da im je na licima sunce dok ne sjednu kod njega koliko ih može pregledati. S njima su kefiri iz dženneta i miris iz dženneta. Zatim dođe melek smrti i sjedne kod njegove glave. Kod glave koga? Kod glave koga? toga koji umiri. Pa kaže, dakle govori se o muminu, Ejetuhen nefsul mutma inne, o ti smirena dušo, uhruđi ila magfirati min Allahi azza wa jalla wa ridwan, izađi u oprost Allahov azza wa jalla i njegovo zadovoljstvo. Pa izlazi duša toga mu'mina tako lahko kao što kapljica izlazi iz posude, isklizne. Pa je uzima i ne zadržava je kod sebe ni jedan tren dok je ne stavi u, u te kefine džennecke i u taj miris pa ona izlazi iz toga kao najljepši miris miska koji se može naći na zemlji. Pa se penju s njom tako da ne nailaze na ni, na, ni na jednu skupinu meleka, a da oni ne kažu kako je ova lijepa duša. A ovi odgovaraju, to je taj i taj. To jeste sin, taj sin toga i toga. Tako ga predstavljaju najljepšim njegovim imenima kojima su ga zvali na ovom svijetu, dok s njim se ne popnu na dunjalučko nebo, na prvo nebo, pa traže da, da im se otvori i otvara se. Svi ili stanovnici svakog od nebesa ga dočekuju istim, istim dočekom dok ne dođe do sedmoga neba. Pa mu kaže uzvišeni Allah Azza wa Jal, uktubu kitabe abdi fi illijin, upišite knjigu moga roba u illijin, fi sama is sabi'a, na sedmome nebu, wa a'iduhu ila l'ard, i vratite ga na zemlju, fe inni minha halaktuhum, jer sam ih ja iz nje stvorio wa minha u'idukum i u nju ću ih vratiti wa minha uhriđuhum taratan uhra i iz nje ću ih ponovo proživjeti zatim duša bude vraćena u tijelo i dolaze mu dva meleka koji ga dižu i govore mu men rabbuk ko je tvoj gospodar fa je kulu a ovaj odgovara rabbi je Allah moj gospodar je Allah fa je kulani lehu pa mu oni pa mu oni postavljaju pitanje ma dinuk koja je tvoja vjera a on odgovara dini el islam moja vjera je islam Pa ga pitaju, ma hada rajulu alladhi bu'isa fikum, koji je to čovjek koji vam je došao, a on odgovara, huwa rasulullah, to je Allahov poslanik. A onda ga pitaju, ma ilmuk, kakvo je tvoje znanje? A on odgovara, qara'tu kitab Allah, učio sam Allahovu knjigu wa amantu bihi i vjerovao sam ga wa saddaqtu bihi i to sam potvrđivao tako da glasnik na nebu oglasi sadaqa abdi istinu je rekao moj rob fa afrishuhu min al janna pa mu prostrite od dženeta wa albisuhu min al janna i za odjenite ga iz dženneta waftahu laha baban ila dženne i otvorite mu vrata u džennet fayatihi min tibiha wa ruhiha pa mu dolazi od mirisa i džennetskih ljepota tako da mu se otvara onoliko koliko pogled može vidjeti i dolazi mu čovjek lijepoga lica, lijepe odjeći, lijepog mirisa i kaže budi radostan onim što ti je drago. Ovo je dan koji ti je obećan. A on kaže ko si ti? Tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa dobrom. A ovaj mu kaže ja sam tvoja dobra djela. A ovaj na to dodaje gospodaru moj eki mi saate daj da kijametski dan nastupi hatta erđa ila ehli wa mali pa da se im svojoj porodici i svome imetku dakle ovo je stanje i ovo je situacija muminske duše onoga koji je gledao i nastojao da bude u pokornosti Allahu tebareke ve taala na ovom svijetu da se kloni svega onoga što Allah subhanahu wa taala zabranjuje i što mu nije drago dočim ako se radi o onome koje Allahu nepokoran bio koji je bio Asija i okretao svoja leđa od Allahovih propisa, tabaraka wa ta'ala, onaj koji je nije kao istine sa kojima je došao Resulullah sallallahu alaihi wasallam, o tom nam, nam hadis dalje kaže, zatim mu dolazi melek smrti. Kome? Ovome koji je Allahu nepokoran bio. Tako da mu sjeda kod glave i kaže, O ti nečista dušo Ejetuha nefsul habife Uhruđi ila sehati min Allahi wa gadab Izlazi u srđbu Allahovu I njegov vijes Pa se duša još više u tijelo utopi još više uđe u tijelo ne želeći tome da se odazove, ne želeći da izađe iz toga tijela. Pa je vadi melek i čupa iz toga tijela kidajući žile kao što se čupa nakvašena vuna trninama. Dakle, kao što se čupa vuna, tako se čupa ta duša iz tijela, pa je uzima. Kada je uzme, ne ostavi je ni jedan tren u, svo, u, u svojoj ruci. Tako da ona iz nje izlazi takav ružan miris kao najružnija lešina koja se može naći na zemlji. Pa se penju sa njom i ne prolaze ni pored jedne skupine meleka na nebu, a da ona ne kaže kako je ova duša nečista, pa, je, pa govore to je taj i taj, spominjući ga najružnijim imenima kojima su ga ljudi zvali na ovome svijetu. Pa traže da im se otvori prvo nebo, nebo ovo dunjalučko, pa im se ne otvara. Tada je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem proučio kuranski ajet iz sure Al-Araf 40. ajet kome Allah tabaraka wa ta'ala kaže La tufettehu lahum ebuabu sama neće im se otvoriti nebeska vrata. Wala yadkhuluna al-jannata niti će ući u džennet hatta yali jal fi sam al-khiyat. Sve dok deva ne prođe kroz iglene uši. Što znači nikada im nema ulaska u džennet. Pa kaže uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala uktubu kitaba abdi fi sijin upišite knjigu moga roba, ali ne pokornog, u siđin fil ardi sufla, u najnižoj zemlji. I vrati, wa a'iduhu ila l'ard, i vratite ga na zemlju, fe inni minha halaktuhuma minha, u'iduhuma minha, ukhrijuhum taratan ukhra jer ih iz nje stvorio, u nju ću ih povratiti i iz nje ću ih ponovo proživjeti tako da se njegova duša baci na zemlju pa je proučio Resulullah sallallahu alaihi wasallam ajet iz sure Al-Hajj 31. ajet وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ a onaj ko Allahu širk učini فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَا kao da je pao sa neba فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ koje onaj koga ščepaju ptice اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَهِي sahik ili ga vjetrovi odnesu u na jedno pusto mjesto. Pa mu se vraća duša u njegovo tijelo i dolaze mu dva meleka koji čine da da se ispravi i govore mu dakle čine da da se da sjedne i govore mu men rabbuk ko je tvoj gospodar a on odgovara ha ha la edri. Dakle, ne znam, ha, ha, ne znam. Opet ga pitaju, ma dinu šta je tvoja vjera? Njegov odgovor je, ha, ha, la edri, ha, ha, ne znam. Pa onda glasnih s neba oglasi prostrite mu od džehennemske vatre prostirku i odjenite ga od džehennemske vatre i otvorite mu vrata u džehennem pa mu dolazi od njegove vreline i neprijatnih mirisova ono što mu dolazi i stisne mu se kabur tako da mu se rebra jedna uz druga, jedna kroz druga da prolaze i dolazi mu čovjek ružnog lica, ružne odjeće, ružnog mirisa, govoreći mu dolazim ti, dolazim ti sa onim što će te rastužiti to je dan ili ovo je dan koji ti je obećan. A on kaže, ako si ti, tvoje lice je lice onoga koji dolazi sa zlom, a on mu odgovara, ja sam tvoja loša djela. Pa on kaže, gospodaru moj, ne daj nikad da nastupi kijametski dan, ne daj nikad da nastupi kijametski dan. Dakle, ovo nam je opis šta se dešava sa tom dušom, opis onoga kojeg je uzvišen i Allah tabaraka wa ta'ala obavijesio i koji nije po svojim po svojim nahođenjima govorio, a to je vahaj od Allaha tabaraka wa ta'ala. Prenosi se od Elbera ibn Aziba radijallahu anhu da je rekao u pogledu ajeta kuranskog يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله učvršuje one koji vjeruju na ovome svijetu čvrstim riječima i na ahiretu. Kaže التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاءه ملكان في القبر učvršćenje na ovome svijetu je kada mu dođu dva meleka u kaboru Pa mu kažu ko je tvoj gospodar. Pa kaže odgovara on moj gospodar je Allah. Koja je tvoja vjera? Moja vjera je Islam. Ko ti je poslanik? Moj poslanik je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. To je učvršćenje toga mu'mina na ovom svijetu. A na ahiretu svakako nam je poznate. Nadr ibn, ibn Muhammed Samarkandi kaže da se ovo učvršćenje mu'mina, ojačanje njegovo i potpomaganje, dešava na četiri mjesta. Prvo je kod smrti, kada čovjek umire. Da toga časa ne izađe iz svoje vjere. Jer to je posljednja prilika šeitanu da nešto s tobom učini. I najveća njegova prilika u tvome životu. samim tim što više nema prilike da radi s tobom poslije toga. Tvoja duša izlazi. Samim tim što si ti tada najslabiji. Snaga koju si imao popušta. Tijelo otkazuje poslušnost. Razum vidjevši u čemu je tijelo postaje nestabilan. Ako te Allah te bareke ve taala u tom času ne učvrsti, nema ti učvršćenja. I Resul Ali sad sam spomenut ćemo dovu koji je učio Allahu te bareke ve taala, a to je dova koju bilježi imam i muslim sa svojim sedenom od Resulullah sallallahu alaihi je rekao Allahumme inni ja'udhu bike min azabi jahennem Allahu ja kod tebe tražim utočište od džehennemske kazne. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. I kod tebe tražim utočište od kaburske kazne, azaba kaburskog. Wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal. I kod tebe tražim utočište od iskušenja dajjalovog وَيَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَانِ I kod tebe traži mutočište od iskušenja čega? Života i smrti. Ako te Allah te baraka wa ta'ala ne učvrsti, nema ništa od tebe. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, kako nam, bilje, kako nam spominje, Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma učio je ashabe ovoj dovi kao što ih uči suri iz Kur'ana što ukazuje na veliku važnost ove dove koju svi treba da poznaju dakle to je jedan slučaj kada uzviše Allah tabaraka vata učvršuje Bogmina prilikom smrti Drugi slučaj u kaburu. Da odgovori bez straha. A ono što neki rade, da uče telkin, kažu talkin, a to se kaže arapski telkin. A telkin u arapskom znači došaptavanje. da nekome kažeš šta će on kazati. To nema svoje osnove. A ono što se spominje od hadisa ne mogu se uzeti da su ispravni da se po njima radi. Jer ako Allah te bareke vatala toga umrlog ne učvrsti, da ne zna mi koliko mu govore, nema nikakve koristi. Dakle, pitanje je ostavljeno u pogledu Allaha te bareke vatala i njegovog groba kakva su tvoja djela ako su, ako su bila ispravna onda Allah te barake wa ta'ala nesumnjivo da će da će te učvrstiti da će te učvrstiti u tome doćim ako nije to bilo ispravno u tome slučaju neće biti toga učvršćenja bez obzira ko od ljudi ko od ljudi učestvovao da te učvrsti u tome. Ono što treba i što je po sunnetu navedeno, to je da čovjek biva podsjećan na šehadet la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah prilikom čega? Prilikom umiranja, prilikom smrti. I tu nema stida. Da kada je čovjeku reci la ilaha illa, vidiš umire, gotovo je. Nemaš više šta tu govorit, bit će dobro, gotovo je. To, je, to je rastanak. To je još ostalo da mu kažeš. Prije nego što umre, dok, dok usta još mogu govoriti, dok je duša još prisutna, kad izađe gotovo je onda više. Tada treba govoriti. A ni tada neće moći izgovoriti šahad la ilaha illallah, osim samo onaj koji je živio po la ilaha illallah, koji je ispravno u svome životu po islamu postupao, osim mimo njega drugi neće moći to progovoriti i koliko i koliko se spominje tih kazivanja o onima koji su živjeli svojim životom onako kako Allah te barake wa ta'ala ne dozvoljava pa kad im je došao čas smrti kad su im govorili la ila ila Allah kaže pusti mi to neću ja to donesi mi ovo donesi mi ono i tako dalje dakle vidimo da ono na čemu su živjeli tako su i tako su i umirali i takvi su bili i njihovi posljednji časovi. To je drugo učvršćenje. Prvo je prilikom smrti, drugo u kaboru. Treće, indel hisab, kod polaganja računa. Tu će trebati veliko učvršćenje da Allah te baraka ta učvrsti mumina. Jedan čovjek je uzeo i zamislio se. Kaže, živio sam 60 godina. 60 godina ima 21.500 dana. I pao je u nesvijest. Zaplakao i pao u nesvijest. Kad je došao sebi, pitaju ga, šta ti bi? A on kaže, učinio sam 21.500 grija. Kuda ću pred Allah i kako ću pred Allah? To je u slučaju da je svaki dan uradio samo po jedan grije. A šta ako ih je bilo više? Dakle, u, u životu od 60 godina 21.500 grijeha učinio ako je svaki dan samo jedan grijeh učinio. A šta je sa ostalim? pobojao se, dakle, hisaba, odgovornosti pred Allahom da baraka wa ta'ala i svaka da će to razmišljanje čovjeka dovesti i navesti na čistu teubu, na preispitivanje sebe i svojih računa i ispravnost u ostatku svoga života. Tako da preseli na ahiret, a Allah te baraka wa ta'ala s njim zadovoljan primjen, sa primjenom njegovom teubom kod Allah subhanahu wa ta'ala. To je treće mjesto gdje uzviše Allah učvršuje mu'mine i četvrto mjesto kako spominje ovaj alim jeste inda sirat hatta jamurra kal berk al hatif kod sirata to jeste sira čuprije da preleti i pređe preko njega kao berk a berk to je kao munja da preleti odjednom To je Allahova odredba da svi moramo proći kroz džehennem. Svi. I Allahovi poslanici, i Allahovi poslanici. Jer dje, sira čuprija prolazi kroz džehennem. Sad to Allah tabaraka wa ta'ala kaže Wa im minkum illa wariduha. I nema nikoga od vas, a da u njega ući neće. Dakle, kroz njega da neće proći kana ala rabbike hatme makdija to je na tvome gospodaru odredba on je to odredio hatmen ne može se promijeniti makdija određena thumme nu neđil ladine takav zatim ćemo spasiti koga mutekije To je ta najbolja obskrba sa kojom možeš doći na ahire. To je ta takvaluk. Da radiš ono što Allah propisuje, da se kloniš onoga što je on zabranio. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِسِيَّا A ostavljamo u džehennemu zulumčare, nepravednike koji se ogrešili čineći grijehe džisija da kleče u džehennemskoj vatri. Dakle, kod sira čuprije da Allah tabaraka wa ta'ala učvrsti imumina i to je ta, to učvršćenje koje Allah tabaraka wa ta'ala koje Allah tabaraka wa ta'ala daje mu'minima. Jednom prilikom Resulullah sallallahu alaihi sallam kako nam spominje Usman ibn Affan radijallahu anhu kada je bio prisutan Resulullah sallallahu alaihi sallam u kopu jedne dženaze rekao je izdagfiru li ahikum wasalu lehu bit له بالتثبيت innehu الآن yus'el istigfar činite. To jeste molite Allah te barake wa ta'ala za oprost vašem bratu. I molite uzvišenog Allaha te barake wa ta'ala da ga učvrsti. Fa innahu al-ana yus'al. Jer se on jer je on sad pitan. Jer ga sad pitaju. To jeste Allahovi melek. Ovaj hadis bilježi Ebu Davud sa sahih senedom. Isto tako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem nam kaže u hadisu koga bilježi Buharija i Muslim Yetba'u al-mayyita thalathatun. Mayyita slijedi troje. Yetba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. Ispraća porodica, njegov imetak i njegova djela. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ Pa se vraća njegova porodica i njegov imetak وَيَبْقَ amaluhu A ostaju njegova dijela. Dakle, djela su ta koja sa Allahom tebareka ta'ala pomoći će koristiti čovjeku poslije njegove smrti. U drugom hadisu kojeg isto bilježi Buharija i Muslim kaže nam Resulullah sallallahu alaihi sallam Iza uqa'ida al-mu'minu fi qabrihi uti thumme شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة Kaže vam hadisu Rasulullah s.a.v. kada bude mu'min postavljen da sjede u svome kaboru, priđe mu se zatim posvjedoči la ilaha illa Allah Muhammedun Rasulullah To su riječi uzvišenog Allaha يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرِ Allah učvršuje one koji vjeruju čvrstim riječima na, u životu na ovom svijetu i na ahiretu. Jednom drugom prilikom Resulullah sallallahu alejhi ve sellem je pitao svoje ashabe u hadisu koga, kojeg nam spominje Elbera ibn Aziv radijallahu anhu kada je vidio skupinu ljudi da su se sakupili pita svoje ashabe ala međteme aha ula zbog čega su se skupili ovi šta to radi qila ala kabrin jahfirunehu bi mu rečeno zbog kabura da ga iskopaju pa skoči Resulullah sallallahu alaihi wa sallam između ashaba žureći dok ne dođe do kabura pa kleknu na koljena ja dođoh ispred njega kaže ovaj ravija Elbera ibn Azib da vidim šta radi pa je plakao dok nije natopio zemlju svojim suzama zatim nam se okrenu i reče ej ihvani li misli li jeumi fa'idu o moja braćo za ovaj dan vi se pripremite. Ovaj hadis bilježi imame Ahmed sa sahih senedom. Dakle, iz ovoga vidimo da je Resulullah s.a.v. upozoravao svoje ashabe i opominjao ih na ovaj dan da se pripreme kako bi, kako bi se sačuvali sa Allahovom pomoći kaburskog azaba i ovih iskušenja u koja čovjek dolazi i nailazi u kaboru i onome što dolazi poslije njega. Spominje se od Jezid ibn Haušaba da je rekao nisam vidio ikoga da se više boji kao što sam vidio Hasan i Basriju i Omer ibn Abdel Aziza. Dakle, strahopoštovanje, e, takvalo, bogobojaznost, vidjela se na njima. Kaže, opisujući ih, وَكَأَنَّ النَّارَ لَمْ تَخْلُقْ إِلَّا لَهُمَا Kao da džehennem nije stvoren lem tuhlaq illa lehuma. kao da džehennem nije stvoren ni zbog koga drugoga osim samo radi njih. Dakle, toliko su sebe preispitivali u svome životu i svojim postupcima da ih opisuje kao da su smatrali da je samo džehennem za njih stvoren. Nisu tako mislili, ali to su njihova dijela tako pokazivala. Od velike bogobojaznosti i straha od Allahove tabaraka wa ta'ala kazne Spominje se isto tako od Omer ibn Abdel Aziza da je jednom prilikom proučio kuranski ajet iz sura Yunus 61. ajet وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ولا تعملون من عمل من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه i u čemu god vi budete i što god učiš od Kur'ana i što god radite od dijela ne može biti a da mi nad vama ne bdijemo kada to činite dakle Allah tabaraka wa ta'ala to vidi i prati pa se dobro kao Omer ibn Abdul Aziz kada ga je čula žena dođe i počne plakati po tom njegovom plaću tako i njegova djeca učiniše pa ga pitaju oče naš šta, šta te to šta te to rasplakao a on kaže djeco moja volio je tvoj otac da nije spoznao Dunjaluk ni da njega Dunjaluk ni da Dunjaluk nije znao za njega tako mi Allaha djeco moja pobojao sam se da budem ja od džehennem Dakle, iz ovoga vidimo kakva je bila, kakva je bila bogobojaznost tih e, ashaba i tabiina, tih prvi generacija ovoga ummeta i kako su oni, kako su oni gledali na ovaj kaburski azab kako su Allahu tabaraka wa ta'ala se obraćali u svojim dovama da ih sačuva i džehennema i, i svega od iskušenja koja nastupaju poslije smrti. Pogledajmo jedan vrlo upečatljiv primjer koji se desio sa poznatim ashabom Saad ibn Mu'ad. Vi znate ko je Sa'd ibn Mu'ad? Ko? Poznati ashab. To je prva kensarija. Sad ibn Muaz to je prvak među ensarijama. Prvak među ensarijama. Jeste, to je onaj zbog čije smrti se potresao arš prije sto Allaha te baraka wa ta'ala. Dakle, je je li važan i vrijedan? Nesumnjivo da je Onaj koji je bio poznat po pomaganju Resulullah sallallahu alaihi wa sallam, onaj za koga kaže Resulullah sallallahu alaihi sallam ustanite i dočekajte svoga prvaka kumu ila se jedikom a bio je ranjen gdje? na hendeku i dova mu je kod Allah te baraka wa ta'ala bila primjena kako? jer je rekao Allahu ako više neće biti borbe između nas i mušnika ti ime uzmi sebi I nije više posle toga bilo borbe između muslimana i mušnika. Sad Mekke je bilo osvajanje, oslobađanje Mekke bez, bez borbe. Hajber je bila borba protiv židova i tako dalje. Onaj koji je došao i presudio između muslimana i židova, pa je rekao Resulullah a.s. za njega, tako mi Allaha presudio si presudom onoga iznad sedam nebesa. Dakle, Allah te bareke ve taala je zadovoljan s tvojom presudom. Erhamukallah. onaj čijoj dženazi je prisustvovalo znate li koliko meleka 70.000 meleka Sad ibn Muad Šta se s njim zbilo? Stiješnjen je. Kada je stavljen u kabur, stiješnjen je u kabur. Pritisnut. Pa je Allah te baraka wa ta'ala dao da mu se razgali, da mu se proširi i otvori. On kao prvak među ashabima, među ensarijama. Onaj koji ima ove i ovolike vrijednosti. A šta je sa drugima? da misle da će lako jednostavno. Dakle, kabor ima svoja iskušenja, a ovo je prvi susret sa kaburom i ovome ashabu je olakšano, olakšano, olakšano u njegovom kaburu, ali ni on nije bio pošteđen toga da mu se stisne kabur, pa onda da, da mu se razgavi, da mu se otvori. Spominje se hadis od Resulullah sallallahu alaihi wa sallam da je rekao inna hadihi l'kubura memlu'atun zulmetan ala ehliha ovi kaburi su ispunjeni tamom tminom njihovim stanovnicima wa inna Allahe azza wa jalla yunawwiruha lahum bi salati alayhim a Allah azza wa jal ih osvjetljaje njima te kabure kaburove osvjetljaje onima koji su u njima ukopani bi salati alejhim obavljanjem dženaze moje njima ili dovo moj koju uputim njim hadis bilježi i Buharija i Muslim. Dakle, u ovome slučaju vidimo da dova je ta koja koristi čovjeku kada bude kada bude ukopan i to je ono što Resulullah sallallahu alejhi ve spomeni da se ljudska djela završavaju sa njegovom smrću. I da mater insanu انقطع عمله illa min ثلاث kada umre neko od vas, prekidaju se njegova dijela osim u tri slučaje. Od čega je? Sadaka tinđarije, trajna sadaka, ili vakuf, nešto što je ostavio pa se koristi iza njega. Evo, ilmin yuntafa'u bihi ili znanje kojim se ljudi ako njega koriste e waladin salihin yad'u lahu ili dobro odjete kojemu šta kojemu dobro čini dakle to se spominje u ome hadisu Resula sallallahu alejhi da koristi da koristi ljudima dakle dova koju čovjek uputi Allahu tabaraka wa ta'ala za svoje roditelje, za svoje bližnje, za muslimane, to koristi nesumnjivo da bi se e, neso, e, poslije smrti dotičnoga. Dakle, to je haber od Resulullah s.a.v. koji je istinit i koji treba da nam bude pouka da bismo i mi se sjećali tih svojih umrlih i da bismo i za sebe ostavili dobra dijela koja čovjeku koriste poslije njegove smrti. Spominje se od Sufjan Seurije, poznatog Alima iz Hadisa i onoga koji se istak, isticao po ibadetu, da je rekao onaj ko se puno sjeća kabura naći će, naći će ga da je jedna od džennetskih bašća. A onaj ko je nemaran u pogledu kabura i sjećanja na njega, naći će ga, to jeste naći će svoj kabur, džehennemskom provaliju. Dakle, onaj ko se sjeća kabura, ko se prisjeća, toga i ko je svjestan toga na Dunjaluku, inša Allah da će svoja dijela gledati da kontroliše, da ispravno radi, pa će mu kabur biti dženeckom bašom, a onaj ko ne bude mislio o tome, ko je nemaran u pogledu toga, naći će kabur jednom od džehennemskih provali jedan salate baraka wa ta'ala svi, sve nas sačuva toga čak se od nekih spominje kao što je bio Er-Rabi' ibn Husein, jedan od tabiina koji je učio od poznatog sahaba Abdullah ibn Mas'uda radijallahu anhu, čak se spominje da je u svojoj kući iskopao jednu rupu. Jeste li čuli za to? U obliku i u vidu kabure. Pa kada bi u svome srcu ili svoje srce kada bi vidio da je da se ne prisjeća ahireta, ušao bi u to i legao tu. Proboravi bi jedan kraći period i onda bi proučio kuranski ajet hatta iza jae ahadahumul mautu kala rabbir dži'uni lehalli a'malu salihan fima terekt tako kada jednom od njih dođe smrt kaže gospodaru moj time vrati da činim dobra djela koja su me promakla, koja, koja nisam činio na ovome svijetu. Pa bi sebi rekao, o Rebija, ti si vraćen na Dunjalog. Radi sada prije nego što ne budeš više vraćen. Dakle, podsjećao bi se na taj, na taj trenutak u kome ćemo se svi naći. Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kako nam bilježi imam Ibn Mađe je podsticao ljude da misle kaburu i ono što dolazi poslije smrti u sahih hadisu kome je rekao ali sada selam zurul kubure posjećujte kaburove fa inaha ha tudhakkirukum al ahire jer jer vas oni podsjećaju na ahiret podsjećaju vas na ono u što ćete svi doći prije ili poslije, ali to je sigurno ono što dolazi, ono što je neminovno i ne može se nikako izbjeći. Ovo su dakle neka kazivanja o onome što dolazi u času smrti i nakon nje, a nesumnjivo da kazivanje ne može biti kao viđenje molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas sačuva iskušenja i života i smrti iskušenja kabura iskušenja na ahiretu da nas sačuva džehennemske vatre da nas sačuva kaburskog azaba da nam očuva naš iman da nam ga uveća da nas učvrsti čvrstim riječima šehadeta la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah u životu na ovome i u životu na budućem svijetu i da nas učini od onih koji rade onako kako Allah te baraka wa ta'ala traži i zahtijeva od onih sa kojima je on uzvišeni zadovoljen. wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.